ubusa mirongo inani na gatatu na mirongo na gatatu canke kuri izo nimero nyene eh, kubaca kuri limiteri iyo si whatsapp muhera kuri mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo inani na gatatu amajana icyenda na gatatu Eh, abari muri smart ni mirongo itatu na gatanu amajana na gatatu amajana na gatatu abari cyane cyane imiyabaga zirafata n'abana ariko kenshi baba bazandukije n'ababyeyi nta n'umwe ah, bitaraba rero nta n'umwe bitaraba duhereye rero ku muriri mbego babaza dogiteri eh, indwara ifatira mu muhinga by'irondoka nike mu muhinyishiye Eh, indwara nk'uko mubivuze ni indwara zifatira mu bimba byirondoka izo ndwara ni uko kenshi zandurwa biciye mu buryo bwo guhuza ibitsina hama ni uko eh, iyo zimaze kwandukira umuntu eh, zisinzikaza cyane ibihimba byirondoka mbere n'ibihimba bibangabanganywe mbere zirashobora no gutuma umuntu adashobora hariho n'ibindi bita ibihute ibihute bifatira mu ntantu eh, n'ibindi bimwe bavuga ko umuntu ava amashyira mu gihimba kirondoka hmm. ni nacyo kibazo twacaca tujya ko eh, mutubwira ibimenyetso by'izo ndwara izo ndwara nyinshi ibimenyetso zirabihuriye ko ari nacyo bituma no mu kuzivura bakoresha imiti Eh, ivurira rimwe ubwoko bw'indwara nyinshi ariko ibikunda kwibonekeza ni eh, kuva amashira mu gihimba kirondoka nko ku muntu w'umugabo cyangwa w'umuhungu cyangwa eh, kuzana gusesa amazi menshi mu gihimba kirondoka cy'umukenyezi uko bitari bisanzwe kandi afise akamoto katari keza evode adusigurire neza aho zica izo ndwara naho bazica zifatira buhimba bihingwa by'irondoka sinzi ko hari n'ahandi zuba zica eh, murakoze eh, izo ndwara zifatira ahanini mu bihimba by'irondoka twavuga ko hafi ibice mirongo icyenda ku ijana eh, zandurwa mu buryo bwo guhuza ibitsina abantu batikingiye mu buryo bwose abantu bashobora guhuza ibitsina ubundi buryo ni igihe umwana yandukijwe n'umubyeyi mu gihe yibungenze canke ariko aribaruka canke mu gihe ariko aronsa aho twobivuga cyane nko kumugera wa sida ubundi buryo ni mu gihe abantu bakoresha ibikoresho bitobora uruhu canke bikeba uruhu eh, batabanje kubiteka bimwe bita sterilisation Eh, hanyuma bikaba byakoreshejwe n'umuntu eh, agwaye izo ndwara eh, bikaba biri ko amaraso yiwe canke ayandi mazi murazi ko ibihimba bitekura amazi ku muntu ari byinshi ayo mazi akaba ari muri iyo migera hariho nk'ibintu duheruka kuganira ko twumvise ku byerekeye indwara eh, z'igitigu twarumvise yuko umuntu ashobora kwanduza ubundi biciye nko mu mate cyangwa eh, mu guya ikiyasho sinzi yuko nabyo nyine nabyo mubishyiramo agatuma amate ngo ayakwe ashobora kujyamo iyo eh, izo ndwara z'igitigu cyangwa ibi umuntu ashobora guhana nuvuga intuguta igatuma umuntu ashobora kwirwara sinzi yuko n'izo ndwara z'ibihingwa by'irondoka ibyo bishobora gushika muri izo ndwara z'ibihingwa by'irondo zifatira mu bihingwa by'irondoka atari ahantu usanzwe agendana iyo ndwara afise uruguma cyangwa eh, chlamydia Eh, izo ndwara ziterwa n'imigera itandukanye mugabo zikagira ibimenyetso bimwe imbere mm. yuko dutera imbere tubandane eh, n'ibibazo ah, twibagije eh, tubandaye dusoma bino bibazo abatwandikira kuri mirongo itatu na gatandatu amajana abiri n'icyenda ijana na mirongo ine seputantisi de sanefu muganga ngo abishyura ibibazo byose mwibaza kuri watsapu cyangwa esemesi cyangwa mesenjeri ati none ku muhungu yari eh, arashobora kugwara sida mu gihe eh, ahuje igitsina n'uyigwaye canke sifirisi canke inzikuku ati murakoze murakoze umuntu yisiramuje birasabwa ko yikingira akambara agafuku yagomba kurangura amabanga yabubatse yadashoboye kwihangana eh, kubera mirongo itatu ku ijana byarabonetse ko bashobora kwandura iyo batikingiye kuko eh. ashobora kuba muri abo mirongo itatu ku ijana eh. hmm. mugabo urumva uwisiramu je n'utisilamu zisico kimwe oya biragabanuka mugabo biragabanuka mugabo kwandura biguma biriho si kwanje ntoca wanjanjwe hmm. ati namahoro jewe twarahuje igitsina n'umuhungu mu nyuma ndatwarinda hama ntangura kubona ibintu byera ndihebura none iyo ndwara none iyo ndwara uyigwaye ntusama utivuje urwaye Eh, nka burenoroji cyangwa nka karamidiya urashobora gushyika igihe igitereko cyononekara na twa turingoti dutwara intanga z'umugabo kugira umuntu ashobore kurondoka tukaziba muri icyo gihe birashobora gutuma umuntu adashobora gusama imbanyi hari n'igihe twononekara agasama imbanyi mugabo ntije mu kibanza cyiza ikajya ku ruhande Eh, nko ku bana bavuka ku babyeyi bagwaye iyo ndwara ya burenoraji arashobora kuvukana uruhumyi bigakenerwa ko eh, abaganga bamuvura kugira ngo eh, ntahume burundu birashobora gushika umuntu akagira bya bindi Eh, abagore cyane cyane nk'abagendana umugera, iyo bagwaye indwara zifatira mu bihimba by'irondoka birashika uh-huh. bakagira kanseri y'igitereko uh-huh. ibyo ni ibintu byinshi bishobora kuva kuri izo ndwara zifatira mu bihimba by'irondoka iyo umuntu atazivuje hakiri kare hari abandi batubaza ibibazo bimwe bimwe twashoboye kwishyura ati eh, none nk'umuhungu y'isilamu arashobora kurwara sida mu gihe ahuje igitsina n'uyirwaye ego nk'uko nabivuze ibyo kwereka ko ari by'ukuri iyo ndwara ntibiza byonyine mhm. biba bijyanye n'ibindi bimenyetso nko kubabwa uriko urajya ku mwanda mutonya eh, nko kubabwa uriko kubabara uriko urarangura amabanga y'abatsi ko bitahora hanyuma ibyo biza bikaza binuka kandi bikaza kenshi nk'uko bitari bisanzwe mhm. biba byagenze kandi mhm. bikurikira eh, biba bikurikira igihe waba waranguye amabanga yabubatse utikingiye bigutuma nawe uca bibaza ko ushobora kuba waranduye muri icyo gihe kandi ntibimara umwanya munini ni nk'iminsi itatu cyangwa ine haciye ibihaciye murije kurangura amabanga yabubatse ati biba byagenze gute kugira ngo umugore asohore amazi menshi mbe yobandanya imibonano mpuzabitsina nta swite ku mugabo Claudine mu ruhige mu isanzwe iyo umuntu afite indwara ifatira mu bimba birondoka n'iyo abavuzi bamwakira bakamuvura bamusaba ko yozanana eh, na mugenzi we uwo bahuje ibitsina kuko iyo bakuvuye ugakira umwe mwahuze ibitsina kigwaye musubiye kubihuza yongera kukwanduza mhm. cyangwa ukanduzwa n'undi kuko ashobora kuba adahuza ibitsina na wewe agaca agenda arakwiragiza iyo ndwara kugira rero duhagarike iryo hanahana ry'indwara dusaba ko uwurwaye n'uwo bahuje ibitsina bazanana hamwe mm. barabandanya batubaza ibibazo imbere ko tuhava turangiza natwe turangiza n'ibibazo twateguye umwe atinda baramukije uri mwarutse mbega umuntu ariko ararangura amabanga yawubatse hama akagira akamoto kabi hashobora gusama sinzi ko yibaza yuko iyo afise akamoto kaba atabagisama ni akamoto kabi bivana n'uko umuntu asanzwe amenyereye ibimota neza n'ibimota nabi mhm. mm, eh, mu byigwa vyagizwe eh, biribonekeza ko eh, indwara zifatira mu bihimba by'irondoka zorohereza umugera wa sida kwinjira umuntu aranguye amabanga y'abubatse n'uzigwaye agaca amwandukiza mu gihe agendana umugera wa sida ibindi ni uko uh, eh, hagati y'indwara zifatira mu bihimba by'irondoka n'umugera wa sida hariho uh, eh, twavuga ikintu magiriranire kuko umugera wa sida ugabanura abasoda w'umubiri urumva rero indwara zifatira mu bihimba by'irondoka cyo kimwe n'izindi ndwara ziroroherwa iyo zishyitse ku mubiri wasinzikajwe na sida ni ukuvuga twavuga nko mu gifaransa ko roveyi hashi eh, agrave la taransimisiyo eh, z'indwara zifatira mu bihimba by'irondoka mbere igatuma n'izo ndwara zigira amakare gusumbya uko zari kuyagira ah, ni nk'ibyo twavuga mbere indwara zimwe zifatira mu bihimba by'irondoka kubera umuntu asanzwe agendana umugera wa sida zirashobora no kugira resistance ku miti mbere zikanavamo kanseri Eh, nziza mu kurangura amabanga y'abubatsi iyo ngendo nziza rero si iyindi ni uko eh, abataragera kubaka rukirisitu bishobotse bo kwirinda kurangura amabanga mpuzabitsina hanyuma eh, batabishoboye bagakoresha agakingirizo hanyuma ikindi ni uko eh, tubahimiriza kugira kutagira abagenzi benshi kuko kugira abagenzi benshi bituma eh, uvoma henshi ugahava uvoma n'ahatariho mm-hmm. eh, la fidelite muri couple niko twabivuga mu gifaransa mm-hmm. ahandi naho twohimiriza gukoresha cyane cyane agakingirizo kaba agakingirizo k'abakenyezi canke agakingirizo kabagabo yego murakoze cyane muganga turashimye abariko baratwandikira abatwakuye eh, tugashimira na cyane cyane ishyirahamwe croix rouge eh, ryaturungikiye muganga evode n'imbona turashimye ko mwitabye bino kino kiganiro tukaba tumenyesha abari barakurikira ahadisanganiro ko eh, na vuba tuzosura guhora ni urukurikirane rw'ibiganiro ahadisanganiro yafatwanije n'ishyirahamwe croix rouge turakengurutse murakoze kuba namwe mwaduhaye aka kanya biradukangurire abanyagihugu ku bijyanye n'izi ndwara zifatira mu bimba byondora turanashimiye albert nduwayo na mwese bakora murakurikira kino kiganiro christian savye dusubira mu ndwi za nk'aya mango bye